Dobrodošli. Ja sam Aleksandar Janković, hipnoterapeut i želim da vam dočaram kako ljudski um funkcioniše, kako biste imali jasnu sliku o tome i kako biste iskoristili ove fascinantne sposobnosti svog uma i ostvarili ciljeve o kojima sanjate. U prošlom snimku govorili smo o funkciji podsvesnog uma o trajnoj memoriji. Do kraja ovog snimka – Naučit ćete šta je to imaginacija i dobit ćete informacije koje će vam omogućiti da dublje shvatite sebe i svoj misaoni tok i da naučite kako da prepoznate i da usmerite svoju imaginaciju, kako bi povećali svoju efikasnost i osetili lično zadovoljstvo. Znači, sledeća funkcija podsvesnog uma o kojoj će biti reči na ovom snimku je imaginacija. Imaginacija, vizualizacija, zamišljanje, maštarenje, sve su to pojmovi koji ukazuju da obrađujemo informaciju u vizuelnom obliku. Šta to u stvari znači? Kao što računar sve informacije koje se nalaze u njemu prikazuje u vizuelnom obliku na ekranu, tako i mi, uvek kad o nečemu razmišljamo, imamo neki vizuelni prikaz pred našim unutrašnjim okom. Pored ovog vizuelnog prikaza, sve naše misli u našem umu reprezentuju se i u zvučnom, u audio obliku i u obliku osjećanja. Ove unutrašnje slike umeju da budu veoma brze i ponekad i nismo ni svesni da nam se dešavaju. Sve te unutrašnje slike – vizualizacije prikazuju se u tri osnovna oblika. U formi jedne slike, u formi više slika, to su slajdovi, i u formi videoklipa, to jest filma. Na slikama nema pokreta, nema pomeraja, dok kad je reč o videoklipu, možemo u svom umu da vidimo dešavanja, možemo da vidimo pokrete i tako dalje vi verovatno na nekom nivou znate sve ovo i verovatno ste više puta čuli za vizualizaciju i znate na nekom nivou da je važna, korisna. Sad je došao trenutak da iskoristite svoja saznanja i u svoje svrhe. Jer jedno je imati informaciju, a drugo je iskoristiti je. Jedno je gledati topao, sunčan dan, dok se ljudi osvežavaju kupanjem u velikom plavom moru, dok se čuje žagor i zapljuskivanje talasa. A potpuno je drugo osetiti svoje telo u svežoj, gustoj vodi i osetiti svoje usporene pokrete dok voda lagano prolazi kroz prste, dok se radost i život razvijaju i jačaju u vama. Stanite ovde za trenutak. Da li ste primetili slike toplog dana? Da li ste videli more i kupače i slike vas u vodi dok su se osjećaj javljali? To je vizualizacija i zato me pratite pažljivo. U hipnozi i hipnoterapiji vizualizacija je pojam na koji se veoma obraća pažnja iz jednog prostog razloga. Vizualizacija je kanal u podsvest i predstavlja jedno malo proročanstvo. Evo jedne činjenice za vas. Podsvesni um ne razlikuje da li slike koje obrađuje dolaze iz spoljnog sveta ili iz unutrašnjeg sveta, da li su sećanja ili izkonstruisane slike. Zato je korisno iskoristiti ovu činjenicu i konstruisati slike koje su pozitivne, koje su usmerene ka cilju, rezultatu, jer onda podsvest pokreće i poznate i nepoznate mehanizme kako bi te unutrašnje slike manifestovao, realizovao. Ako želimo da ostvarimo bilo koji cilj, neophodno je da pre toga taj cilj do detalja jasno vidimo u unutrašnjem umu. Pre neki dan ulazi u kancelariju jedan moj klijent koji ima misaonu strategiju karakterističnu za uznemirenost, anksioznost. I nakon uvodnog upoznavanja i razgovora uz kafu i osveženje, kaže mi da ima negativne misli, da često vidi slike u kojima se dešavaju neke neprijatne stvari ili njemu ili ljudima iz njegovog bliskog okruženja. I sledeće što se dešava je vrlo zanimljivo dok mi on detaljno opisuje slike koje vidi u svom unutrašnjem umu. Primećujem kako počinje kod njega da raste uznemirenost. Prebledeo je u licu, ruke su počele da mu se znoje, disanje je postalo neravnomerno, počeo je da dodiruje glavu i grudi i ja sam mogao da osetim uznemirenost i tenziju isto tako. Šta se ovde dogodilo? Samo prisećanje na takve negativne slike, samo usmeravanje pažnje na takve slike pokreće u nama fiziološke reakcije. Negativne fiziološke reakcije u ovom slučaju. Ukoliko traju ovakve slike duži vremenski period, javljaju se, kao što vidite, i fiziološke, psihičke i emotivne promene. Ako s druge strane zamislite duboko u svom umu malo dete, bebu, kako se smeje i guče i pruža ruke i male prstiće da dodirne vaše lice, osjetit ćete prijatne osjećaje u sebi. Podsvesni um ne razlikuje spoljašnje od unutrašnjih slika. Šta u stvari ja želim da vam kažem? Kontrolišite, usmeravajte svoje vizije u pozitivnom pravcu. Model koji može da vam posluži je sledeći. Zapitajte sebe sledeće. Šta je ono što ćete videti kad budete 100% zadovoljni? Ili šta je to što ćete videti po čemu ćete znati da ste 100% zadovoljni? Ono što je karakteristično za uspešne, to je da su pre nego da ostvare svoj cilj, imali jasnu viziju koja im je bila jasan orijentir i sve ono što su uradili ili stvorili u spoljašnjem svetu upoređivali su sa slikom iz unutrašnjeg sveta. Na taj način se dobija jasan odgovor – da li smo postigli željeni cilj ili u kojoj meri smo postigli željeni cilj. Znači, unutrašnje vizualizacije su naša zvezda vodilja. Ako nemamo jasnu sliku u glavi onoga ka čemu težimo, mala je verovatnoća da ćemo to i naći. Bez zvezde u noći mi smo izgubljeni. I to je veoma čest razlog – zbog kojeg se ljudi i obraćaju za uslugu hipnoterapeutu. Jasno definisanje ciljeva je veoma važan, a bit ću upravo ako kažem i najvažniji element uspeha. Ako nemate jasnu predstavu o tome kakav se rezultat očekuje, po čemu ćete znati da je rezultat ostvaren? Oni koji su uspešni, zadovoljni, koji žive život punim plućima, oni koji ostvaraju sebe, oni znaju za ovaj mehanizam i za njegovu moć. Najočigledniji primer koji mogu da vam ponudim je primer Nikole Tesle. Jedna od najpoznatijih karakternih osobina Nikole Tesle je njegova moć vizualizacije. On nije svoje vreme ulagao u teorije, matematičke proračune, On je konstruisao, pokretao, testirao svoje patente u svojim mislima. Razmislite o tome dok polako dolazimo do kraja ovog audio snimka. Donesite odluke koje će vama promeniti život na bolje. Naše unutrašnje slike su toliko jake da pokreću našu fiziologiju i hteli mi to da priznamo ili ne – vizualizacija je veoma bitan i važan proces u programiranju i u reprogramiranju uma. Da li ste primetili već da malo po malo sve ove informacije koje ste dobili počinju da se organizuju u jednu celinu? Pretpostavljam da ste primetili da sve ove funkcije svesti i podsvesti koje smo nabrojali – i koje ćemo nabrojati u ovom programu, mogu vam poslužiti i na sledeći način. Onog trenutka kad prepoznate da se nalazite u određenoj funkciji, možete da znate i u kom ste umu, da li ste u svesnom ili u podsvesnom umu. Onog trenutka kad shvatite da imate jake unutrašnje slike, vizije, vizualizacije – znaćete da ste u podsvesnom umu, kao i onog trenutka kad osetite jake emocije. Znaćete da ste u podsvesnom umu. Dok, s druge strane, kad uhvatite sebe kako analizirate, znaćete da ste u svesnom umu. Zanimljivo, zar ne? U sledećem snimku bit će reči o veoma jakoj, bitnoj funkciji podsvesnog uma – U sledećem snimku bit će reči o emocijama. Ja sam Aleksandar Janković, hipnoterapeut i pozivam vas da posetite moj sajt nlphipnoterapija.com i tamo ćete moći da nađete veoma vredne i korisne informacije i tehnike koje će i vama pomoći da poboljšate, unapredite svoj život – u svakom aspektu vašeg života. Veliki pozdrav, do sledećeg slušanja.